guztioi eta ongi etorri saio honetara. Gazte klip egitasmoaren ba, beste saio bat dau. Dakizu bezala donostialdeko taldeak ezagutarazteko egitasmo bat dau. Eta gaur gurekin daukagu larrek ba. Teknikalari lanetan daukagu Jaime Alvarez eta hemen nire ondoan dago Jon Iriarte. Hirugarren taldekide bat ere duzu, baina gaur ez da etorri. Egunon, zemuz? Egunon. Egunon. Ondo nekatuta pixka, baina hemen txazaldu bueno, behar, kosta bai. aiatu behar azkenean. Bai, Entxeta irratira. Osongi. E, eh, zuen burua aurkeztuko duzu labur-labur? Ze agian bestelanik egingo dut aurkezpen bat zuekin zer ikusirik ez daukana. <laughs> bai, bueno, e, ni jo naiz, larrekoako basu jolea, eta koruak ere sartzen ditut. E, ni Jaime, larrekoako gitarrista eta hautsa, Ta, ta bueno, eta gero falta dena izango litzateke bai. azpi, bateria jolea, zubitako giza alproja. <laughs> Eta, eta kirolaria. ta kirolaria, bai. batez ere. Mm Oker, ez duenago, larrekoa egitasmoa ez dator ez ere zitik ez, aurretik beste talde bat zeneukaten? Bai, aurrez txorroskillo taldean aritutakoa gera hirurok, beste lagun batekin batera. Ba oso gaztea ziginan, e, 2000 eta ba, instituto garaian, ba, zaite, eh, amalago bat urtez, amalago urte genitunean hasi ginen, bai. eta 2000 eta emeretzira arte. Mm Eta gero ba, sortu genuen, ba, talde, bueno, diskoa atera genuen, 2000 eta emeretzian, eta kontzertu, kontzertu gutxi batzuk egin da, ba, ba, bueno, utzi, izan, utzi egin behar izan genuen, ba, taldekide batek ikasketa kontua zirela eta hilabete batzuetaz bete batzuetarako alde egin zuen, eta, bueno, gukera baki genuen ba, jarraitu eta larrekoa proiektu hau sortzea. Mm -hmm. hmm. Nondik dator izena edo zerbait esan nahi du? Bueno, ba, <laughs> larregoa hori denek egiten galdera. E, ba, Argeliako kabilioen kulturako mendeku pertsonal mota bada, mm -hmm. eta pertsonala. Eta hori ba, bordieren razones praktika sobre la teoria de la acción, ez? eh, liburutik bai. hartu zuen hiriartek, eta hori, ba, kuriosoa irutu zitza egun pixka bilatze genulako, ba hori, ba, zehose diferentea, hola zehose kuriosoa, eta, eta hori, honek kasualidade zori aurkitu zuen, eta aurrera. Ez nun espero bordia aipatzea gozeko gauetan. <laughs> ha, <laughs> ah, kasualitatea izan zen, ba, irakurtzen eh, hitz hori topatu eta oia zesan nahi ote duen. Eta hori, e, pixkat esan aia egia esan ez dago informazio gehiagi, mhm. baina kurioso zen, ba, berak erabiltzen zula horre bendeta edo autodefensaren mm -hmm. sinonimo bailitzen. Eta ba, egia esan, ba, noiz baite eh, izena jarri behar izan genion <laughs> taldeari, eta, eta Bale, baina ez da mendeku bat inoren kontra ez? Txorroskioko laguarre <laughs> ah, horren kontra. Ez, ez, ez. laguna. Ez, ez, ez, horre manon Kuadriakoa gara. Vale, Beti izaten da buru ustea ez, izena aurkitzea, eta ea, zentzu bat ematen diozun, edo ez, edo... Hmm. Bai, nahiko terrible izaten da. <laughs> Oso, no? Eta hor dune, eh, lauko formaziotik e, eh, irukora pasazinetenean, iruko formazioak beste aukera batzuk ematen ditu, edo muga batzuk jartzen ditu, edo... Bai, bueno, a ver, netzako gitarra jole bezala, ba, o, <laughs> eskaintza izula ba, espazio bat, lehenik eta gain, eta bueno, bajoarekiko beste erlazio bat, bai, baino falta motatzen dela, bai, ez? E, beste koltsoi hori edo mm. kontzertutan batez ere, ba, hori, gehiago nabaritzen dira kagadak, eta <laughs> gehiago prestatu behar da, eta gehiago nekatzen zea, baino... Baina hori, azpimarratuko nuke, iruko formatuak eskaintzen duen espazio hori, eta instrumentu bakoitzak e, dakan arnaz puntu hori edo. Mhm. Bai. Mhm. Talde baten astapenean naiz eta zuek bat zen beste talde batetik, bueno, soinua aurkitzea omendagakoa, influenziak eta, bueno, hau guzti hau aipatzen dena ez. Em, zuek ja bazenuten soinu hori definituta aurrez, mm, formazio aldaketarekin beste soinu baten bila joan zineten, nolako izan zen hori? Bagia ba, esan, bueno, bagen zen hori txorroskiotik nahiko giro, giro iunetatik, ez? Jasi ginen, ba, bueno, ba, sintetizadora sartzen, e, sarre horra, ez? Gustatzen zaigun atmosfera hori, baino bai egia da, ba, larrekoarekin e, bat gutxo izan da, eta irukotean, ba, bai, eh, sintetizadore gabe, eta gitarra bat gutxo gorekin, ba, pixkan ikuste findu behar izan degula soinua. Agian, ba, nik esaterako bajoa, ba, zakarrago joten dut, eta txoruz gehiagorekin e, espazio hori eh, sortzeko, ba, jaimek ere, txoruz mm. Bai. azkenean ambiente hori gustatzen zaigu, eta eta bai, pixkate gehiago findu behar izan dugu, baino gutxi gora bera bagento zen aurrekari horretatik. Edo. Ba, eta nahiko, nahiko naturala izan ba, dela prozesua, ez gehiagun igual, ba, hau ingo dugu, edo zeu ze konkretu baten bila ez gehiagun, -hmm. Eta nik uste prozesu natural hori dala gure estilo hori favorezten duena edo... Mm -hmm. mm bateko martxoan kaleratu zen uten zuen lehenengo EPA, laukantu osatua. Mm, kantu horiek osatzeko prozesua zen izan zen? Ba hori, ba nahiko naturala. Ipatu bezala. A ber, esan barra goe bai abesti horiek hasi ginala ensaiatzen, ba hori, ba beste azubi mm. txorruskioko beste gitarra jolea E, juntzainean ja hasi ginen lau hortan enseiatzen, eta lago besti horiek nik uste kasi ordu entxeateko genitula. Mhm. Gero hori, ba, pandemia eta beste kontu hauek e, medio, ba, behan dutu inzan prozesua, eta azkenen aurreko urten grabatu genuen, ekainean, mhm. ekaina ustai arteko tarte hortan, eta mhm. Ta, gero ebai, ba hori, vinilo fabrikarekin eta zigiluekin harremanetan jartzeko eta bestea, ba, atzeratu egin da aurten, aurtengo martxo arte. Mhm. Mm -hmm. Ze zigilurekin atera duzu, eh? Ba, bueno, hainbat e, eh, kolektiboke parte hartu dute, mhm. tartean e, eh, donosti, bat jantxakun irratiak, eskizo diskak, e, gipuzkoan baita ere malma irrekor zigiluak, ba, azpeitiko e, dara daramatena. Bizkai aldean irrintzi diskak laguntza izan dugu, e, gero Kantabrian produkzionez dudankaz, Mhm. Eta gero Logroñoko Lagramola distrik ere mandigu babesa. Bai, zakit mhm. boste edo sei diren, baina bai, mhm. zigilo hien babesa uki dugu. Ba beti ere denak eh, autogestioan eh, oinarrituak eta ba hori, ba distribuzio alternatiboan eta ba, zuk zeuk egizu filosofia horren mhm. baita mugitzen direnak. Bai, buskatela bida. <laughs> Gaur egon, bueno, gero hitz dugu pixka bat musikaren egoera eta bar eta sakonduko dugu agian gehiago sare beharrezko sare horretan eta zirkuitu alternatiboan eta do it yourself edo zuk zeuk egizu e, filosofian. Baina, bueno, momentuz e, zuen lanarekin jarraituko dugu, gustora geratuko zingiten ez da? Bai, bai, egia esan niretzako pertsonalki bai izan zala e, eh, kitarme espina, esateana. Uh Ze, bueno, horreko diskoa bai, txorrezki horrena e, eh, xoten grabatu genuen, mhm. eh, arrasaten, mhm. eta eta hori, ba, pixka gatu ginen, hori, ba, gure materiala ezan osona, gure infrastruktura ezan osona epoka hortan, eta hori, ba, beste batzu eskatu, bestea, eta azkenen ez genuen lortu igual buruan genekan hori ni behintzak gitarrarako enun atera, eta mm -hmm. nik uste zubik ere zulatea. latea. Eta hori, ba, jungea pixka gehiago soinu hori iriarteka ipotu bezala, ba, gehiago konkreto hau iatzea, txoruz hori, atmosfera hori. Eta bai, ni honetan nahiko guztua ba, gehiatu egia san. Bai, bai. bai. bai egia san, e, eh, bagen hori beste esperientzia, eta orain goan ja grabazio momentutik nik uste somatzen zara, hor zekala ba, puntxka gehiago edo. Eta bai, ba, bueno, ja soinu hartuagoa genulako, esperientzia gehiago baita ere ba, ensaiatzen edo estudioa sartzerakoan. Eta nik uste ba gustora geratu gala, e, eh. bai soinuakin, ba, bai lanarekin nik uste nahiko polit geratu gala, jendeak esaten edo jendearen harrera ere ona, orrun bagun posik, bai. Mhm. Bai. Ander eta Inakirekin ere teknikariekin azkenean ba harreman bat sortzen dezulako eta aurreko alditikan ezagutze genulako bere lan egiteko modua eta bar eta horrek ere laguntzen du. Noski bai. ez? epatu duzu eh, harrera arrera ona eduki duela hori galdetu behar nizuen. Ja, hilabete batzuk pasatu dira, martxotik, eta mm, ezakit pandemia dela ez dela, taula gaina jotzeko aukera asko eduki duzuen gutxi, eta ze sumatu duzuen. Ba, eserita, <laughs> maskariak, eta hori, ba, izan gara talde bat, oza, ba, gure lehenengo kontzertu ere izan behar zen, eh, urteko martxoan amalauan. Oza, pandemiako lehenengo mm. egunean. Eta hori, ba, ordutikan, ba, hori gero kezi grabatu, eta gizte bestea, hasi ginen jotzen, ez da, noiz eman gobenun, gure lehenengo kontzertuan, ez guatzen zehazki. Ba, izango zen, 2000 ko abuztuan edo, hor usurru hilko atxegalde jaietan, mhm. ba, jendea <laughs> eserita hor leku erraldoi baten, egia esan, bai. polikirolde gian hor distantzia mantenduta, eta... Uh Nahiko hotza, baina, bueno, gero, egon dira kontzertu beroagoak, eta ba, jendeak eh, deitzen digu eta proposamena dazkaguta, ez? Naiko oain hasi dela berriz dena martxan, ba... Bai, oain arte izan da hori, apiskat ba, frustrazio hori, ez? E, jo, ez, e, epe ateatzeko, lo, <laughs> hau ez streamek ateatzeko, ez den, boa, gero kontzertu jotzeko, ez ez egizema den, boa. Eta hori, oain mintzat, ba, hori ikusten da apiskat argi hori, ez? Ta... Mhm. ja, ea, ea jarraitzen duen. Bai, talde berri askoren esperientzia izan da hori, ez, agian eratu, eta jotzen hasi behartzenan edo grabatzen hasi behartzenan pandemia etorri eta asko atzeratu, baina bueno, bezakit musikari batzuei ere entzundi eta aukera ona izan dela asko fintzeko mm, gero zuzenekoa izango zen hori edo baina bueno, askotan ere jotzea ondo dago. <laughs> ba, ego korrela funtzen atzen dugu, ez daukagu zuzeneko hartu eman hori. Ez ditugu pila jartzen. Ba. Ez, ez. Hori ere tipikoa izaten da. Um, lehen bordia ez hitz egin dugu, eta mm, Bueno, hemen zure, zuen lau kantu hoien izenburua dauzkat Orwell dantzalekuan bilatu eta suntxitu metamorfosia pixka filosofikoak bazarete ez? <laughs> bai, eh, baina hori, pixka existentzialismo basiko ez? Kasi existenzialismo de palo, esango nuke, baina bueno. Bai, eh, referentzia batzu hau, literatura oinarrizkokoak, eta... Ta hori, baina ez nuke esango ere Eh, erreferentzia literario zuzen bati zuzentzitzaizkiola bestiak edo letrak hildo eh, hori zuzenean jarraitzen duten baizik eta gero guk gure irakurketa ematen diogu eta gure esperientziarekin batu. Mm -hmm. Zuk egite Bai. <laughs> e, bueno, ni naiz oso letaren frikia ordun beti fijatzen naiz askota zuen kantuetan bai fijatu nintzen. Bueno, iritzen zitzaidan ez ziela mm, oikoa, oiko egiak ez ziren. Orduan, eh, ez dakit, hmm. iruditzen hor bat zegoela lanketa, bueno, bai, etziela, hola, hola eta hola botatakoak, ordun hmm. orduan, bueno, bai, ikusi nun hor, eh, ez dakit. Bai, azkenean hori, ba, beti lotzen da punka edo punkoia, edo ez, lotu izan da beti klitxe konkretu batzuekin, edo ez teaguk azkenean bai, basko ba, esaten dute pospunkarekin azten degula, ere beste aminte batzukin, hmm. eta beste aminte horiek ere nik ba, kartela beste eh, gai batzu jorratzeko atmosfera bat, eta beste giro apropos bat, beste tematika batzu lantzeko. Mm Kantu guztokoenik baduzu, bueno, bakoitzak, personal. Ba, ez dakit. Lago betatik, ez dezu? Bai, karo. Ja. <laughs> Ah, da, eh. Bai. Niri bintza egiten zaite. Eh. Bai. Eta ondaz ere egiten dugu, igual bazein, ba, zein eh, nahiago, zein, baino... Ia betero beste bat. Bai. Momentu enten? Momentu enten, momentu enten no igual. Vale. Ba, nik eh, oantxe igual metamorfosia. Hmm. em, aipatu dituzu, asizara aipatzen e, jaime etik, bueno, etiketak ez. Ez dutzu esan etiketak, baina, bueno, postpunka, ah. punka, punk, oi, bla, bla, bla. Bai, korrotu ditu etiketa baina, gero beti bai, itse egiten dugu bai, etiketa. Bai, hori esan barri zuen, ez? Eh? Zuek hmm. arazoak dauzkazu etiketekin. Bai, dai, bai. Vale. Ez gara, bueno, enaiz, nioen zaten ba, enaiz. Arazoak ere, ja, ez ez ditugu guztok eta listo, ez da, ni bintzat, eh? Mm. Arazoak, mm-hmm. ba, bueno, jendeak eh, gauza bat esan dezakegu beste bat, baino arazoak ez. Da, gizim, az guke eh, nik beti esate punka egiten dugu eta listo, ez. Mm. Ba, izan daiteke iunagoa beste, baina... Vale, ordu nezete esango punk rock edo post-punk edo... Ba, izan daiteke. <laughs> Azkenan ulertzeko izan da dira, ez? E, isteko eta enkasi jatzeko baino. Hmm. hori da. Bai, nik igual e, etiketa konkreturik e, zakit jarriko nizueke, baina bai egin dut lotura zuen musika entzuten entzun bitartean gaur egun edo belaunaldi berrian dauden beste talde batzuekin. Zakit horrekin ere arazorik e, <laughs> baina zakit, bago horatu dit, tok edo tatxers edo mm, olako ez, punk, baina hmm. gero mm, gitarren melodia bueno, landuak eta bar belaunaldi bezala zakit, identifikatzen zarete lekuren baten, e, bueno, belaunaldi konkretu bateko kide bezala esan nahi dut. <laughs> ba, bai, nik usteet e, eh, koherenteena bai dala identifikatzea, ez? Horrekin, osea, ez dugu gu ez gatoz hemen esatea gu laroiko <laughs> amarkatik gatozela edo, oza, laroikoa hemen sortzian jaio ginen iruok, eta eta realistak izan bargea, eta hala da. -hmm. Gero hori beste gauza bada, pues, e, zure ari kritika hori egitea edo ez. Mm -hmm. De hecho, nik uste tortarako dela, así que... Bai, bai, bai. eta nik uste azkenean belaunaldi honetako jende berriak ez degula, ezer asmatu ez, igual eh, bai eh, berreskuratu egula baintzina egiten zena edo orain arte beste garrantzi ematen ez hitzaion hori eta azarra berreskuratze horrek dakarrela originaltasuna. Hori da, gaur egungo irakurketa hori ematen diogula, ez? Mm. Leno egin zan horri. Nahi. Bai, eta irutzen zait, e, osea, irutzen zait bueno, talde bakoitzak hori modu partikularan egiten duela, baina badela zerbait pixkaturo mm. kortua momentu honetan, Euskal Musikan atzera begiratza eta berreskuratzea, ez? Eta irutzen zait oso proposamen originalak ateratzen ari direla, eta zuen talde irutzen zaitu badela proposamen horietako bat, orduan, bozaketu, guai, e, eh, influenziekin eta... <laughs> influentziekin eta em, ondora batez arete, zuen influentziekin. Ze zentzutan? <laughs> Gure arteko... Ez, ez, ez, influentziak esan nahi dut, ba, musikalak. Ezakit. Mm, nola, azaldu. Bai, bakoitza bera ditu, beste batzuk parte katzen ditugu. Baina, bai, nik uste nahiko... Bai, horrek ematen dio pixka bat, bueno, zait, igual, bueno, eklektikotasun hori edo, mhm. pixka tortik dator, ez? Nik uste e, bakoitzak e, bere influentziak edo defenditzen ditu neinen, ba, bere ideiak ere e, aportatzeko prisma desberdin bat eskaini dezakela taldean, eta eta hori aberaz bai. Mhm. Baina esan dut, e, influentzia horiei begira eta haiek imitatu nahian ibiltzen zarete, edo haiei kontra egin nahian, ah. edo... Mm, Ez, ba, ez dugu hortan gehi pentsatzen, ez, igual, ez guaz, inorren imitazio bat egitea, inorren kopia bat egitea, baina mm -hmm. ez, ez dugu ezer berria egingo, ez. Askotan nahi gabe datoz, ez. Zuke eh, benetan hori pentsatu gabe, ba, influentziak hor daude, mhm. eta askotan konturatzen zera, ba, kanpoko jendeak esaten izunen, jo, honek eh, honen antzauka, besteak honena, mm baina ez, ba, guke eh, musika entzuten dugu Afrikia gara lako, nahiko Bai, oso Baina ez dugu ez da ez er, eh, influentzia horiek zuzenean islatzeko asmoriko baizik eta ba, entzuten dugu gustoko dugulako eta gero ba, e, eh, saietxe ezina edo saiestu ezina da ba, hor eh, gure abestietan ba, mm. islatzea edo. Mm-hmm. em, ba, talde gazte batek erraza du gaur egun bidea egitea, egitea Euskal Herrian? Ez. <laughs> <laughs> Eta ez diote gure gatik, agia, segu, bueno, bagatuz aurreko taldetik, ez, azkenean beti kontaktua dituzu, beste jendearekin, ba, harremanak, gure baritzen gea, ba, gaztetxe munduan, eta orduan, ba, beti ere beste eh, taldekin e, kontaktu gehi daukazu. Baina egia esan, e, zer ezetik azten den gazte talde batek nik uste zauzkala aukera asko. lehen aipatu duzu sare hori, ez, baliatu duzu lazuen diskoa datzeko, eta bar, e, agian sare alternatibo horretan murgilduta errazagoa da mainstreamean baino, ez dakit. Hombre, guretzako gure oinarria hori da. Osa, honek, honek jertek aipatu duna, ez? Bazkenean, ba, eh, ez dakit zemat urtetatik ebiliga ez bakarrik talden jotzen baizik eta kontzertuta juten, azte mugitzen, eta sare hori ia automatikoki era natural batean sortzen da. Mhm. Baino ez da agian bai. E, gero askotan gertatzen da igual talde txikik agoiatu da espertu iten diala zirkuito horretan eta gero ez da bi, urte pasa eta espertuta utzi egiten dute, ez? Mm. Edo alde antziz, edo bapatean, bat atxersekin bezala, ba, gutxi haramakite jotzen, eta errebende kriston bombazoa jo, eta... Eta ja mainstreamera doaz, ez da, ez da, hmm. ez da, jakingo erantzuten egia mhm. zen. Aurrera begira baduzu asmorik, asmo konkreturik esan nahi dut, edo beste disko bat ateratzea, edo... Bueno, ba, abesti... da, hori, abesti gutxi batzuk badauzkagu, berriak egin, eta bai, ez daukagu ezer eh, konkreturik, ba, badauzkagu orain eh, bilabete hauetan kontzertu batzuk, Eta egal bagero tarte txoren bat hartu beharko dugu besti berriak eh, fintzeko, baino ez dakago la inungo elmuga konkreturik egon txez. Ez, hori, pues komentatu izan dugu edo beste EP bat egin, edo beste edo LP bat, edo split bat, baino karo. Hortetako importantena besti egitea da, besti jakin gure guztokak izatea ere garrantzitsua iruditzen zaigu, ez ditu EP bat ateatzeko ez dugu horrela lau edo zein lau abesti sartuko eta beste ere gabe grabatuta atera, ez? Osea, gure garrantzi ematen diogu gure gustokoak izateari eta eta hori. egiteari, ez? Hori da. ba, <laughs> <laughs> bai, ez, kantak egin ditzazkegu, baina gero benetan e, gustoko ditugun kantak edo eh, grabatu nahi ditugun kantak egitea zailagoa da. Hmm. Bai, horre hori zaten da zaila gero etengabe jo beharko dituzuta. Bai. <laughs> e, EPE aipatu duzue, LP, eta bar, gaur egun badago tendentzia hori ez, e, lan laburragoak ateratzeko, zuen lehenengo lana EPE bat izatea, edo, edo zein zeintalderen lehenengo lana EPE bat izatea normala izan da aurretik ere, baina gaur egun badirudi ez, hola ateratzen dutela taldeek, eta ez dakit horrek ere lan egiteko modu aldatzen duen, edo agian kalitate handiagoko kantak ekartzen dizkigun agian, ez dakit. Bueno, ba, segun, Eh, izan daitezke loa bestita onbazoa azkar jota amar minutan entzuten da zat izan, eta eragin korra zentzu hortan, baino beste alde batetik ebai, ez dakit, egon daiteke temazo bat, eta gero beste hiru ez? Ez dakit, hori segun taldea, segun abestiak eta segun momentua bai Mm Eta segun publikoak nola hartzen du momentu hortan, eta nik uste da azkenen hori dela. Mm -hmm. Bai, nik uste irakurketa ezberdinak indaitezkela, osea, izan daiteke lan laur bat ateratzea ba, estrategia komertzial baten gati, gaur egun ze kanta solteak ba, entzuten dira egun, e, playlistak eta edo bestetik ba, izan daiteke ba, lan e, finduago bat edo landuago bat ez dakit. Bakoitzak e, interpretatuko du, baden egungo musika entzuteko modua, edo baden benetan ba zerbait e, ez dakit landuagoa edo. Mhm. Ba, nik uste guri tokatu zitzaigula ere peateatzea, ba, hori, igual pandemian, baino ja kontzertuak bintzate xerita, eta epoka horretan, eta justo igual e, jendeak entzuteko pazientzia gehiago zeukala momentu horretan edo. Mm Eta agian horregatik eukidegula, ba bueno, bai, agian espero ez genuen oi hartzun txiki hori. Mm Osondo. Baina, bueno, ez degola atera lan laurra gaur egun nala imardalako, ez degola izan dalako. Ez hori da. Eh. Mhm. Osondo. Ba, bueno, ezakit beste zerbait gehitu nahiko zenuketen, oraindik galdetu ez dizu edana, erantzun nahiko zenuketen galdera bat, mm, edo ez? Ez bali madago, ez azar pasatzen, eh? Galdera gehi, galdera gehi. Bai. <laughs> Osongi, ba, bueno, eskerrik asko gurekin antxetan izateagatik, eta ondo segi. ¿Qué vale. zuei. Zuei, mi esker. Eres el dato